suna wa yake kaunata littafi na daya wanda Ruqayya Ahmed mai da jama'a ta rubuta a shirin da yaso kafin wannan mun tsaya ne inda muryan tai dariya ai ta faɗa ne ya kalle ta da mamaki yace kai yarinyar nan da fitinan nan surutu take wato daga suwanki har ta su miki halin su ɗaya faɗa Jamila shi yasa idan a kullum idan suna kusa da ni nake buge bakin su ta sake yin dariya ta ce ni kuwa kaga suna burge ni domin suna faɗin abin da yake cikin zuciyarsu ya girgiza kai ya ce ai surutun nasu ne yake yin yawa wani lokacin ya ce kin ga na kusa cinyewa ke ma ki ɗauko filas ki zuba ki ci ta girgiza kai tace a'a na goshi domin na tunawa a gida ya dan dago yana ta da wasa sai kunya duk ta kama ta ta sunkuyar da kai yace shi kenan na san ba shi san cin abinci a nan ne amma in ban da haka yaushe ma kika da daga makarantar tace Allah sai da na ci abinci sannan na taho yace shikenan to su babanku kunin ta yi sauransu ba masa ta miƙa masa ya shanye ya sake ƙarawa sannan ya tura filet ɗin da kofin yana faɗin ba za ki min faɗa ba kar ciki na ya fashe ya ba ta dariya ta ce ai ina son ka ci sosai ko ka ya dawo ya kalle ta yace tun da na fara ciwon nan nake ta kwaɗayi sai dariya ta ce ai kwaɗayin yana da kyau tun da kana cin abincin yace ai na ji sauki sosai gobe insha Allah zan fara zuwa makaranta ta dan zaro ido tana fadin ba za ka bari ka ƙara samun sauki ba ya kalle ta yace ba komai ba na jin dadin zaman gidan ne kadai ne gara na dinga fita cikin mutane zan fi saurin murmurewa tace haka ne kam Allah ya ƙara sauki ya kalli agogo yana faɗin lalala karfe uku har ta gota lokacin islamiya ya wuce na tsayar da ke da surutu wallahi gaba ɗaya na manta saki ce makaranta tana dariya ta ce a'a babu komai dama na faɗawa wa goggo yau ba zan je ba yayi saurin kallon yana faɗin kada dai saboda kawo min abincin nan kika ki zuwa makarantar kanta a ƙasa ta girgiza kai a'a kawai dai ban yi niyyar zuwa bane yau ya tsaya yana kallanta kawai don kuwa ya san saboda kawo miki abinci ne yasa ba za ta je makarantar ba amma in ban da haka mai zai hana Maryam zuwa Islamiyya saboda ya san ta da himma sosai idan dai akan karatu ne boko da arabi ita ma tunani take a ranta irin yadda ya sake da ita yau fiye da fiya ina sakanta da hira ashe yana magana haka da sakin fuska ji ta yana faɗin kina son ki ci gaba da karatu idan kin gama sakandare to saurin cewa eh ina so amma ko zan samu matsala na san daga wajen gwaggwani ya ɗan jato dogon numfashi yana faɗin insha Allahu goggo za ta barki don koyaushe ina nuna mata mahimmancin ilimin mace sannan ya kamata ke ma ki dinga fahimtar da ita duk lokacin da kuka zauna tace in Allah ya yarda zan dinga tuntubar ya ƙara kallon ya yace ko na maza miki ne akan karatu kin fi son ki aure Mai saurin dagowa tana kallon shi shi ma ido ya kura mata har sai da ta ji wani iri a jikin ta sannan ta girgiza kai tana faɗin a'a wallahi na fi son karatu yace da kyau ai na ki aure kike so da wuri in ce ki faɗawa wa saurayin naki mu ba mu shirya ba tukunna ta masa kanta a cikin cinyoyinta tana faɗin ni wallahi ba ni da saurayi shi ma dariyar yake yace ko kina da shi ma to ki faɗa masa aure dai ba yanzu ba ga su Zara da Jamila da Saudatu da suka girme ki sosai ma ba sa maganar aure karatu yana da kyau a wajen mace ko dan saboda ga bakin ji ko ta daga kai ita kan mamakin irin yadda ya saki ciki da ita suke ta haka take ita ma mamakin ta kanta take yadda ta ware suna hirar har ba ta son wani abu ya shigo tsakanin hirar tasu sai da aka fara kiran sallar la'asar sannan ta miƙe tana faɗin nisan tafi tare suka fito da shi shi ma sai je masallaci sannan ya ɗan zauna a wajen mai gadi tun da ya ji sauƙi ya raka ta can kusan layin gidansu sannan suka yi sallama ta tafi gida ɗauke da kwanukan da ta kawo masa abinci na jiya da na yau zuciyarta cike da jin daɗin hirar da suka yi a yau washe gari ta ci daɗi da ta hango shi a gindin bishiya suna zaune da malaman 'yan uwansa ta san ya ji sauƙi kenan amma ba ta yadda ya ganta ba da yamma ma ya so wajen goggo har suka taso daga islamiyya sai ana dab da sallan magriba sannan ya tafi ranar juma'a da yamma maryam da halima suka dawo daga aikan da adda ta musu gidan anwata da ke unguwar brigade a daidaita sahu ya sauke su a can farkon layin saboda wasu mata da suke ta tare shi suka sauka matan suka shiga su kuma suka fara takowa da kafa don su ƙara sa gida ji su kai ana faɗin barkan ku da dawowa gaba ɗaya suka juyo suna kallon mai magana ita kuwa Halima cikin sakin fuska take faɗin a'a Ibrahim ina wuni shi ma murmushin yake yi yake cewa ana gan ku a daidaita sahu ne shine nace bari in zo in kwashi gaisuwa Maryam ta wadda ta haɗa rai kamar za ta yi kuka Halima ta ce wallahi mun je brigade ne yace da kyau Maryam ta fara tafiya tana faɗin ni sauri nake yi ki same ni a gida ita ma Halima ta biyo wata a baya tana faɗin ya za ki tafi ki bar ni shi ma Ibrahim ɗin rufa musu baya yana faɗin to mu ƙara sa gidan mana dan ina son magana da ƙawar taki haka nan suka taho har ƙofar gidan Halima sai faman zuba taɗi suke zubawa dan dama Ibrahim ɗin gwanin zance ne kamar Halima suna isa ƙofar gidan Halima sai saurayi wa cikin gidan tana faɗin bari in bawa masoya waje kar in takura musu wani irin haushi ya turnike Maryam ta rasa abin da yake mata daɗi kwata-kwata ba ta son tsayawa da Ibrahim shi da yana da zuciya ma idan an ce ya kalli inda take ma da zai kalla ba tai wani mugu ɓata rai tana jingina da cikin ƙofar shiga cikin gidan shi kuma hadda wani zama akan dakalin ƙofar gidan yana ta zuba mata zance magana yake sai ka ce wani aku ita dai ta yi shiru kawai tana sauraron sa dan gaba daya hankalinta ma baya wajen sa tana daga kai kuwa sai ta hango Uncle Habib a can gefen gidansu ya harbe hannayensu a ƙirji ya zuba musu ido fuskar tasa kamar za ta ɗigi jini a gabanta nan take gabanta ya mummunan faɗuwa a hankali da baya da baya ta shige cikin zauren gidan nasu daga nan kuwa ta kwasa da gudu sai ƙofar gwaggo Ibrahim yana ta zuba surutu sai da ya dago da kansa tukunna dan jin shirin yayi yawa. Sai ya dago dan ya ga me take yi kawai sai filin wajen. Mamaki ya kama shi ya tashi yana ta zuba duba dube. Har cikin zauren ya leka amma ko duriyar ta bai gani ba. Haka nan ya baro ƙofar gidan nasu cikin mamaki. To ko dai Maryam ta yi layar zana ne? shi kansa Habib din da ke can gefe yana kallon su sai da suka ba shi dariya ita kan Maryam gaba daya hankalinta baya tare da ita ba dan komai ba sai dan hango fuskar Uncle Habib da take yi yadda ya kicin kicin da rai kamar wanda aka aiko wa labarin mutuwa gaba ɗaya ta fitin haushin Halima dan kuwa ita ta jawo mata ta san yau Allah kaɗai ne sai raba ta da shi dan idan sun haɗu dama yana cewa ba ta son ci gaba da karatu aure take so har yana cewa tana da saurayi to ga shi nan yau kan ya kama ta dumu dumu da sai sallan magariba da isha ma kasu cin abincin na tai tana zaune a kan sallaya bayan ta yi shafaɗi da wuturi ya haya ya shigo ƙofar gwaggwa yana faɗin Maryam wai ki zo in ji Uncle Habibu wai ki karɓi saƙo gaba ɗaya ce ta ruɗe da ƙyar ta iya saita kanta ta ce masa gani nan zuwa bayan fitar ya Yahayan ma zama ta jigum ta gagara tashi tunani take idan ta je me za ta ce da shi wata ta tana faɗin wai ce ba ta ji ne Habibu yana kiran ki? Ko sai kin bata masa lokaci ne tukunna? Sai saurin tashi tana gyara sakun hijabinta ta sari takalmanta sai wace. Cikin fargaba da tunanin yadda za su tsare Kai, Uncle Habib ba haƙuri. Cikinta a sanye ta fito wajen bata gan shi ba. tana ta kalle-kalle sai ta hango shi can tsaye a tsallaken gidansu ya ɗora a akan wani kututturen bishiya da aka au a aji a wajen ana zama a kai yawancin mutane ba su cika zama a wajen da daddare ba jikinta ya ƙara yin sanyi ta nufi inda yake a hankali tana ƙoƙarin tsugunnawa sai ya janye ƙafarsu daga kan itacen yana faɗin ki zauna a nan haka nan ki zauna a mai sauraro za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya